aming banda ay nagpapasalamat sa mga sumusunod. una una kay Papa Lord! Backbeat Production, Richard Tan, Alan Montero, Anne Riot, Pancho, Dennis, Carl Lawrence, Batman, Romel, Roel Barang, <laughs> Papa Kerwin, Al, Mr. Bolong, Kuya Daddy, ang Kuya na Daddy, si Jericho Dinyara, Maraming salamat din sa aming pamilya, Contreras Family, Tuyay Family, Astete Family, Bordes Family, at Lino Family. Maraming salamat sa aming mga girlfriend at sawa, kay Karina, kay Lian, kay Rage at Uno, kay Michelle, kay Sarah, kay Kidlat, at ang sexing-sexing yaya ni Kidlat na napakasarap na si Jen. <laughs> Salamat sa lahat ng nakasama namin sa biyahe. Si Kuya Raf and si Papa Pak, si Ace tsaka yung niya, si Mama Kat, si Shelby, si Trina, si Hector, si Rondog, si Vlad, si Marlon, si Mia, si Alain, si Little John and Lauren, Tita Mara, si Heidi, si Ouija, si Egan, <laughs> si Egan Denise, si Mac Leonard, si Hannah, si Carl, si Paul, si Alex, si Ping, si Avid, si Crick, si Gabby and Leo, Simpay, Timmy, Ray Chan! Sir, ano yun? Pare, kaibigan ni Jackie Chan! <laughs> Ray Chan, si, si Ula, UP. Ay, <laughs> U- UPFA Appear Day All-Stars, Bliss Boys Kasibulan, Village People, Tomato Kick Waiters, Kuya Noli, Manong TK Guard. At nagpapasalamat din kami sa mga sumusunod. Universal Records, Nike, Smart, Evil Genius, 3 Floors Up, 55 Tinta, Tattoo, Tomato Kick, <laughs> Ricky Santa Ana and Skinworks Tattoo, Skate of the Nation, Happy Box Production, TFC Music Source, SNS, Salvaje, Exile, Jeff and GSM Blue, Unilever, Tease, March, <laughs> Burn, Pulp, Summit Publishing, uh, Singapore Pips kay Kuya Albert and Company, UP, Ateneo at lahat ng schools at lugar na natugtugan, pati mga probinsya. <laughs> Salamat din sa ABS-CBN, GMA Mix, MTV. Sino ka? <laughs> Oo, si Inday Garutan. Wala kang boses, putang ina. Oh, salamat sa ABS-CBN, GMA, Mix, MTV, Bukayukay, Photography, Studio 201, Star Bright, Auto, Auto, Atoy Body Kids, Auto Dress Code, Sonic State, <laughs> Circus Studio, Tracks, Dubai People, Nino and Jericho, Carino, Ed Cole, Salvador, Johnny, Joey, kay Juanito, kay Isabel at Nomer Tuyay, kay Adrian Hernandez, kay Victoria at Victor Kalagian, Nasser Al-Marzuki, Muhammad Deber, Mr. Ahmad Bajinay, all my brothers from another mother. Mabuhay kayo, motherfuckers! <laughs> Manoy Store, lahat ng radio stations at lalong-lalo na sa aming mga listeners. mga listeners! Mga kami kasi listeners, salamat! Listeners! Maraming salamat sa aming mga nakasabay na banda sa parokya ni Edgar, Quezon, Munster 88, Concrete Sam, Talata, Greyhounds, The Youth, Urban Dub, Bamboo, Franco, Typecast, The Dawn, E-Heads, Pupil, Sandwich, Ambassadors, Fast Pitch, Rage Active, The Go Project, Sugar Free, Candy Audio Line, Soft Pillow Kisses, Chico Sai, Up Dharma Down, Tower of Doom, April morning skies, Imbiyo Nakudas, Valley of Chrome, Sin, Bloodshed, Boy Aroy, Plane Divides the Sky, Out of Body Special, Barangay Tibay, Cosmic Love, Sinasikat, Intolerance, Sky Church, Kuan, Teenage Hero, Pentavia, Tulay the Hero, Peppermint, Sponge Cola, Soft Ditch, Silent Sanctuary, Imago, Session, Raw, Brahma, Revival, Itchewers, Through Faith, Coffee Break Island, River Maya, Chopping Jacks, Apple, Driver Mob Mobstar, Hale, Francis M, Glock 9, Decoy, The Woods, The Jerks, City Alexander, Joey Ayala, City, Shamrock, Cambio, Pedicab, Sunflower, Daycamp, Bandang Shirley, Chubibo, Delara, Datus Stripe, Salamin, Hilera, Biche, Discobol, Latter Day Story, Join the Club, Kapatid, Razorback, Wolfgang, Sinag, Ciudad, Monster Bot, Mayonnaise, Ursa Minor, Sabon, Ginili Festival, Rocksteady, Snapshot, Barbie, Lens, Kitchen, Latal, at Rico Blanco! Oh! Oh! Oh! Oh! At sa lahat ng mga nakasabay pa naming banda, maraming maraming salamat sa inyo! ASEAN! Ilalim niyo ba ako, kids? Jig jig jig jig jig jig jig jig jig jig Thank you, thank you sa mga sumusunod. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasalimuhan ng bandang to. Salamat sa Backbeat Productions kung sino nag sa amin simula nung bata pa kami hanggang tumanda na kami nagkasungay. Maraming maraming salamat sa Universal Records kundi dahil sa inyo ay lahat ay dahil sa inyo. Maraming maraming salamat kay Arlo at kay Eric sa kanilang Alak? Salamat Tower of Doom at sa lahat ng banda na ng Tower of Doom. Yes. Sa lahat ng mga nakasalimuhan naming banda at mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi yung kanina. Oo nga. <laughs> ah, hindi. So, salamat sorry? sa mga bandang nakasama namin. Yun nga yung sinabi ko, tanga. Inulit ko lang. <laughs> Salamat sa lahat ng taong nakasalamuha sa mga PSG, <laughs> sa mga gwardya, sa mga airport attendant, flight attendant na tumutulong sa kami kasi. <laughs> At saka sa mga lugar na natugtugan namin. Oo, sa lahat ng mga eskwelahan at mga probinsya at mga kasulok-sulukan ng Maynila. Salamat sa lahat ng radyong nagtsatsaga sa kami kasi at sa lahat ng mga TV station. Sa lahat ng mga kaibigan namin banda, hindi talaga hindi talaga. Hindi talaga namin kayo kaibigan. <laughs> Nasalamat sa mga tropa, mga kaibigang si Raulo. Salamat sa mga TFC, salamat naman sa tutulong sa Dubai, Qatar, sa Singapore, salamat kila Kuya Albert, Kuya Arnold, Arnold ba yan? Pati sa lahat ng radio station, sa Happy Box, kila Haro, maraming salamat. Imbitahin nyo kami ulit sa SM! <laughs> sa SM Galleria! <laughs> maraming maraming salamat sa Kainta! At sa Bliss! <laughs> salamat kay Ace at sa nunal niya. salamat sa lahat ng mga banda at lahat ng taong mga nakasama namin sa biyahe. Salamat sa lahat ng tumulong sa banda namin kahit para kami mga gago, ayos lang yan, chong. Trip-trip lang, man. Maraming salamat. Mahal na mahal namin kayo at hinding hindi namin kayo makakalimutan. Magkaibigan ng kaibigan! <laughs> Salamat sa mga girlfriend at asawa. Salamat sa asawa ko si Sarah at si Kidlat. Salamat sa asawa ko si Ray, sa magiging anak naming si Uno, sa aking pamilya, Salamat sa lahat ng chicks na nagkagusto sa akin. De, salamat kay Lian. <laughs> salamat kay Karina. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Salamat sa iyo, kaibigan, sa nagbabasa nito at nakikinig nito. Kung hindi dahil sa iyo, ikaw ang, ikaw ang panguna. Kung parted ang binil mo, po, po, oh. ang bumili ng parted, bin... nyo! <laughs> wow! May script! Salamat sa lahat ng banda. Salamat Tower of Doom, Kog, AMS, Imbune, Kudos, BOC, <laughs> Sin, Bloodshed, Boyero, Bolenoy, Play Device Sky, Out of Body Special, sa aming mga pamilya, Arina, sa aming mga kaibigan na mahal. Lian, Rich, Michelle, Kidlat, Paco, Paco Ace, Bon, Hector, Chelby, Vlad, Mia, Purbo, Chorco, Rondok, Parroquia, Citobung, Vinci, Dinding, Darius Gab, Peso, Ian 8, CJ, B-Boy, Enzo, Toots, Robert, RT, <laughs> Moonstar 88, Talata, Hounds, Typecast, The Youth, Pew Pew, Babu the Don, Herbadaba, Basan Rose, Fatrish, Branco, Prejo, Actum Sago, Sandwich, Sugar Free, Chico Sai, Abdharma Downs, Cosmic Love, Sinusikat, and the Odlas, All People Quiz, Kurt Plunkett, Burger Tiba, Intolerance, Cat Church, Tina, Jiro, Pentavia, Tulay, The Hero, Peppermint, Sponge Cola, Sonic Boom, Soap Dish, Circus, Sonic Bomb, Sonic Boom, <laughs> Gig Studio, Jumping Jacks, Alexandra, Imagos, Action Road, Brown Revival, Gary V, True Faith, Apo and Worms, Coffee Break mob star Francis M. Glock, 9 Decoy, The Woods, The Judge, River Maya, Rico Blanco! Oh, oh, oh! Sandwich! Sandwich! Sandwich! Sandwich! Tsaka thank you kay Papa Lord